energetinis vampirizmas, iš tikrųjų seminaras, energetinis vampirizmas santykiuose. Ir šiandien tema bus e, giluminiai apsaugos ir saugumo mechanizmai, iš kur atsiranda pažeidžiami žmonės. E, kodėl blogi dalykai darosi su gerais žmonėmis. Na ir ką, pradžioje Kalbėsim apie jautrumą, pažeidžiamumą. Iš kur pas mus jis atsiranda? Ar yra žmonių čia pas mus, kas neturi to jautrumo, pažeidžiamumo jausmo, nepasitikėjimo savim jausmo, netikėjimo savim jausmo? O jausmas toks. Drovumas tas toks kažkoks tai vidinis. Taip. Reiškia, čia visi surinko. Ir mes e, iš tikrųjų nejudės e, procesas e, gilin, nebus išgyjimo, pakol nepažvelgsime į tą achilo kulną vadinamą problemas. Iš kur tas pažeidžiamumas kyla. Tai aš esu surašęs, nežinau, čia ar matot ar nematot, tas mano raštas toks. Kažkiek pažeidžiamumas arba jautrumas žmogaus, nepasitikėjimas savim, netikėjimas savim, gyvenimo netikėjimas, tai yra pirmas, aišku, iš praeitų gyvenimo atsineštas dalykas yra po to yra paveldimumas, ką mes e, paveldim iš savo tėvų, protėvių, prosenelių, tos giminės, taip, iš tautos, taip pat tautos brožai, genetika, čia irgi. Po to prasideda aukėjimas, tai yra tėvų įtaka pradžiai, ankstyvoji vaikystė, tai yra realiai viskas prasideda motinos iščiose, šiaip nuo pradėjimo net prasideda, bet ir motinos iščiose visą tie dalykai, kaip mama jautėsi, ar jautėsi saugi, ar jie, vat, kokie jos jausmai, kokios emocijos ir panašiai. Čia labai daug yra. Po to pats, reiškia, tėvų santykis į vaiką, eina, ypač mamos svarbus pradinėme etapą iki trijų metų kažkur. Po to įsijungia ir tėvo santykis, į vaiką auklėjimas prasideda po penkių metų kažkur. O tėvas svarbus tampa tai po septynių jau labai svarbus. Po to įvairūs e, klaidingi įsitikinimai, tai yra bendravimas, tai yra mokykla, darželis, mokykla, kiemas ir taip toliau. Nu visi praeina per, tos, per tas stadijas įvairūs klaidingi įsitikinimai, tai yra klaidingi įsitikinimai. Ir po to, reiškia, yra žmogaus, e, sakykime, per gyvenimą, ypač per tos iki 21 metų, pirmas trys čakros susiformavę yra nu, etapai. Muladhara 7 metai, Sadistana 14 ir 21 metai. Praktiškai iki to laiko žmogus grindžia savo pamatą, ant kurio vėliau jis statys toliau savo gyvenimą ir kūrybą savo kurs. Vat ir te suformavęs jau tas kažkoks charakteris, įpročiai įvairūs Ir visi tie dalykai, reiškia, klaidingi, sakykime, formuoja žmogaus tą pažeidžiamumą, jautrumą. Va. Taigi, dabar pabandykim po vieną kitą pasižiūrėti, sakykime, kad ir va, praeitų gyvenimų, tai mm, Tai yra potencialas, kurį atsineša siela, įsikūnydama čia. Tai yra pačios giliausios žaizdos, patys giliausi pažeidimai, sakykime, kurie gydosi labai sunkiai. Labai sunkiai gydosi ir e, formuojasi net ištisi scenarijai, kad e, tas žmogus būtų priverstas e, gydytis, bet tie scenarijai labai skausmingi būna, tai ir tragedijos įvairios. Kad žmogus, sakykime, išgytų, nes visa gamta, visa kūrinyje Dievo sutverta, ji žmogų gydo, nori, kad jis būtų sveikas, kad jis būtų brandus, kad jis auktų. Ir šiuo atveju, tarkim, gyvenimas, vienas gyvenimas, kad, kurį mes dabar gyvenam, iš tos pozicijos sielos evoliucijos padėties yra labai toks, sakykime, mums svarbu, o kaip čia vat, sunkiai gyvenam, kas mums su mumis čia elgesi neteisingai. O iš tos padėties kaip tik reikia žmogui tą patirtį įgauti ir būtent jis turi toj patirti o, pakeisti, pakeisti elgesį. Karma yra išperkama dviem būdais Pirmas būdas yra, kad žmogus tiesiog e, pakeičia savo elgesį, gauna žinias, keičia sąmoningai elgesį. Reiškia, mąstymą, elgesį, reagavimą keičia ir karma baigėsi. Arba reiškia, jis iš turi atkentėti. Atkenčia, atkenčia ir išsibaigia tas karmas resursas. Bet kai mes kenčiam, mes irgi kuriam dar naują karmą. Mat, dažniausiai, žiūrėkit, pažiūrėkime savo gyvenimus. Kai blogai jaučiamės, mes skubam priimti sprendimus. Kai blogai jaučiamės, sprendimus reikia priimti, kaip harmoningai jaučiamės. Kai gerai jaučiamės, irgi sprendimų nereikėtų priimti. O dabar vat, gražios dienos. Ne? Ir žmogus pagal tai sprendžia, va, reikia va tada, tada kažkokį daryti sustikimą. Ne? Jis projekcionuoja, kad tokia pati bus diena, reiškia po Birželio ten pradžioje, pabaigoje ir kada. Ir koks nusivylimas būna, kad būna kitaip. Tai va taip iš to taško va, reikia labai blaiviai, <laughs> harmoningai suprasti, kad planuoti kažką. Tai va todėl, kai mes jaučiamės labai gerai, sprendimų nereikėtų priimti, ir kai labai blogai, irgi nereikia priimti sprendimų. Reikia palaukti, pakol bus ramybė, <laughs> harmonija kažkokia. Taigi jautrumas. Taigi ta žmogaus plona oda, tai yra, vat, atrodo, prisilietė prie žmogus, ant tiek jautrus, kaip porcelianinė lėkštutė. Vat, atrodo vaikščianti žaizda. Vaikščianti žaizda. Atrodo, kad tą žmogų žaidžia, nu, bet, bet kas, bet kokie santykiai skausmingi jame. Netgi žmogus nenori, netgi kitas nenorėdamas to žmogų įžeidžia. Tai va čia yra, kaip sakant, tas praeitų gyvenimo, sakykime, giliausias dalykas yra. Visos tos traumos, sakykime, na, tas to žaizdos karminės, sielas atsineštas, tai yra jo praeitų gyvenimo nusikaltimai. Praeituose gyvenimuose jis darė nusikaltimus. Ir viskas. Horoskopė tai atsispindi. Va. Ir pavyzdžiui, praeitą gyvenimą patirta kažkokia tai polgis atliktas kažkoks tai labai neteisingas poelgis ir kažkoks tai grįžtamasis ryšys, kažkoks karma grįžo žmogus, sutraumavo, sudra, sudraskė jo, sakykime, prisirišimus kažkokius. Ir tas įspūdis nebuvo išgyventas, jis sako, aš niekaip nesuprantu, kodėl va, taip neteisingai mano gyvenime įvyko. Ir su tos skausmu jis miršta, su to nesupratimu jis miršta ir tas nesupratimas eina į sekantį jo gyvenimą. Sekantį gyvenimą siela kaip turėtų eiti toliau vystytis, o tas nesupratimas užgula. Užgula. Iš čia kyla įvairūs e, frustracijos, įsivaizdavimai, įsigalvojimai vėl pritraukia ne tos partnerius, vėl nueina ne į to darbą, vėl ne tą veiklą užsijima. Reiškia, vėl kartoja kažkokias klaidas, žmogus tarytum pasimetęs, orientyro kažkokio netekęs. Jis sako, kur ta mano siela, kaip ant savo tą vidų ramybę atrasti, kaip tą ramybę atrasti, kaip tą tikėjimą atrasti. Nėra jo. Tai Mes galime mažus vaikus pasižiūrėti. Jie ateina ir, vat, ir, ir jie, jie jau ant jų matosi, ką siela atsineši. Ant jų matosi, jeigu tu turi žinių, matai. Ir e, tevam te lieka tik priimti. Bet yra dalykai, kur atsineša vaikas ir viskas. Tai ir, ir tada tėvai, jeigu turi išminties, e, kažkokį supratimą, jie gali padėti vaikui padėti vaikui išsigydyti tą sielo žaizdą. Tai yra sąmoningi tėvai, jie mm, padeda vaikui, į tos instrumentus duoda, tą energiją duoda. Jie bendravia su vaiku, savo pavyzdžių rodo, kaip yra tas, tai yra lėtas, gilus gydimas, nes tai yra sielos praeitis. Niekaip su šito gyvenimo nesusijęta. Vaiko protas neturi instrumento dar, ne, neveikia protas, mentalinis kūnas dar nesiformavęs labai. Tik tai pagrindus dedant, renka informaciją. Tai va kaip renka informaciją, va tai tėvų reakcijas į vaiko kažkokias ten tuos anomalijas, elgesis, e, veikia e, kaip ir antiprogramą. Paskui vaikas galės savo tvarkytis. Būtent iš tėvų instrumentai gaunami pirmoji eilėje. Taigi, um, Dar yra mokslas apie tas sielos amžių. Tai yra toks saliginis mokslas. Yra sielos pagal gebėjimą mokintis, e, drąsą kurti, klysti, aukti. Jaunas sielos jos e, yra kaip vaikai. Šia tokia citata, nu, dabar neprisiminsiu tiksliai, kad e, tas, kuris yra brandesnis, yra visada atsakingas už tą, kuris yra šalia jo nebrandus. Čia ir e, ta psichologinė prasme, kaip reiškia e, tėvai atsakingi už vaikus, nes vaikas vystosi, jis nėra toks brandus, tėvai jau, reiškia, neša atsakomybę, karminę atsakomybę už tą vaiką. Tai lygiai taip pat reiškia, dvasiškai brandesni, jie neša atsakomybę už dvasiškai mažiau brandžius. E, jeigu šalia brandaus žmogaus elgesi kažkas tai nebrandžiai ir tas brandus žmogus niekaip nereaguoja, nes jie niekaip palieka visą tą, tai visa karma eina ant to brandaus žmogaus daugiau negu ant to nebrandaus, tai šito principu iki šiol buvo pagrista besėlė, jie besėlė, jie elgesi, karmose kaip ir negaudavo, Karmą gaudavo tie, kurie turi sielą. Kodėl? Todėl, kad jie aukštesnį potencialą turi. Visada kenčia tie, kurie turi aukštesnį potencialą. O taip. Pa. Tarp kitko, labai įdomus toks dalykas, toks nukrypimas, skaičiau knygą e, apie išniekinto okultizmą, eros priešaušį. Ir kaip tik dabar, va, šituo metu, 19 metais, e, kaip mūsų tauta pasirinks į kurią pusę eiti. Tai yra pasirink, mūsų tautos pasirinkimo kryškelė šie metai. Ir labai įdomi sutampa su rinkimais, taip, prezidentė. Vyksta kova tam tikrų jėgų, kurią kryptim mūsų tauta pasuks. Ir už tai bus atsakingi tie, kurie brandžios sielas, tie, kurie brandus yra, dvasiškai brandus daugiausiai kentės, jeigu bus pasirinkta kita pusė. Todėl čia pasyviai nieks ten gali būti niekada. Tai va. Taigi, bet gyvenime mes, pavyzdžiui, galime matyti, yra žmonės tokie, vat, su plona oda, tokie jautruoliai, o yra tokie, vat, sakykime, uola, tarytum uola. Ten kas bebūtų, tai ramiai reaguoja ten tarytum ten gyvenimo bangos įblaško, jis taip ramiai, taip, jis toks, kaip sakant, kaip atsistojęs tanka vankatas arba ta matrioška, kaip ta kur. Taip paverti, liū, atgal. Vėl jis atsistoja, pastovi, reiškia, <laughs> toks stiprus, sakykime, vidinis tas potencialas žmogaus. Va. Toks žmogus uh, vat, turi kažkokį tą vidinę tą stiprybę. Ta vidinė stiprybė, va ta giluminė stiprybė, jo pavyzdžiui, gali ir jokio auklėjimo nebūti pas. Gali, reiškia, jis visiškai būti ir net ir kažkur, va, taip nusivažiavęs kažkiek, žalingus įpročius, nuėjęs, bet jis kažkaip pasistėsi. Jis kažkaip paskui nusipurto, jis tiesiog vėl kažkaip eina toliau ir dar ryštingiau. Tarytum nesėkmės tą žmogų dar labiau sutvirtino. Čia tos vadinamos senos sielos, brandžios sielos. Va, ir tos sielos, tokios stiprios sielos, sakykime, kurios pastoviai va, taip iškėlusios tą vėliavą, tai jos paskui įkvėpia visus kitus. Savo pavyzdžių, savo elgesių, savo žodžių, savo gyvenimų, savo ir net pamirties palieka didžiulį įspaudą. E, tautai, šaliai, žmonijai. Tai mes e, to žmonės žinome. Tai yra šviesuolį mūsų. Tai yra tie, kurie ta, toj tamsoje apšviečia šviesuolis, tas, kuris, į kurį orientuotis gali. Einant, augant. Taigi, užduokim klausimą. Kaip mes priimam įvairias nesėkmes? Kaip mes priimam kritiką? kaip mes primam skaudžius, nemalonius įvykius, kaip mes primam pasikeitimus netikėtus, mm, kokie mūsų santykiai yra, mm, kaip mes reaguojam. Kitas klausimas, kaip yra primta mūsų giminiai reaguoti. Kaip vat, kažkokios programos mes esam pasėmę iš giminės, kas panašaus yra giminiai. Kaip, giminė, kaip mūsų giminė, ar, ar daug yra žmonių, tarkim, mm, degradavusi ten žalingų įpročių, nuo alkoholio, nuo narkotikų, nuo kažkokio ten nuodingo gyvenimo būdo. Kokie įpročiai mūsų tautoje yra? Geri įpročiai, kokie yra blogi įpročiai? Tai, o jeigu paimti vat, analizę kažkokią, pavyzdžiui, kodėl labai sveika paskaityti biografijas, vat, pavyzdžiui, kažkokių žmonių, žymių žmonių, apie jų gyvenimus, kaip nuo pradžios iki, iki galbūt mirties ap, aprašymai, kaip ehm, arba šiaip ehm, istorija kažkokia, kur, tarkim, pavyzdžiui, kažkokia kilminga tauri giminė, kažkokie žmonės taurus E, reiškia, pradeda degraduoti, nesisekti jam pradeda ir jie galų gale pradeda nusigeria ir nusivažiuoja iki pat, iki pat, iki pat, kaip sakant, dugno. Arba atvirkščiai, reiškia, kaip reiškia žmonės, kurie iš pačio dugno atrodo tokį, tokį tvirtybę turintis, kažkaip nugali tą likimą, nugali tą pasipriešinimą. Kokios savybės yra, kai degraduoja žmogus, vyraujančios, ir kokios savybės yra, kai žmogus e, pakyla iš duobės, iš dugno. Tai va čia galima savistapai pasižiūrėti, kokias savybės mes savyje turim. Ir kokias savybės veikia mus. Taigi, Jei žmogus daugybę gyvenimą elgėsi netinkamai, o po to gavo smūgį, kuris išmušė iš pusiausvėros, Trauma gali išlikti sutilime pasaulyje, o po to persinešti sekantį gyvenimą. Tokiu būdu žmonės nesupranta, iš kur pas juos randasi silpnumo ir pažeidžiamumo jausmas nuo pat vaikystės. Tai vad. <clears throat> Vėlesnėme gyvenimo laikotarpėje žmogaus pažydžiamumą formuoja klaidingi įsitikinimai ir klaidingos žinios, kurios iškėpia žmogaus suvokimą, kas jis yra ir kas yra pasaulis. Toks žmogus arba save nuvertina, arba pervertina. Jis nesupranta savo rolės gyvenime, ką jis turi kurti, ką jis daryti. ir valios neturi tarytum. Tai žmonės, kurie pervertina save, jie pritraukia gyvenimo pasipriešinimą. Tai yra, kai žmogus save įtikina, aš esu karalius, nu, dabar aš sakyčiau. Arba aš esu koks nors ten gūrų, ar vėl kažkas. Tai būtinai gyvenimas rodytų, kad tu toks nesi. Nes yra iškreipiama pusiausvėra. Bet kai žmogus save adekvačiai vadina, adekvačiai vardina, adekvačiai elgesi, išlaikydamas pusiausvyrą, jis tada yra adekvačiausias. Tai mes ir antropoidosofiją skaitom dėl to, kad ką žmogus pirmiausia turi padaryti, jis būt, turi būti išmokti adekvatus būti situacijai ir realybei. Adekvačiam reikia būti. Ir ką reikia žinoti? Yra psichologinis silpnumas. Vat kai mes blogai jaučiamės, kaip psichologiškai jautrus esam, tai žinokim tokį dalyką, kad tai yra susijęta ir su žmogaus energetika, tai yra ir žmogaus energetinis silpnumas. Reiškia, kad žmogaus e, ryšys e, su subtiliuoju pasauliu, su savo angelų sargu, su savo mokytoju yra silpnas. Arba jo galbūt visai nėra. Toks žmogus jaučiasi visiškai pasimetęs, kaip koks šapelis, kaip koks vaikas pasiklydęs minioje. Pažeidžimumo priežastis kyla iš sveiko ir natūralos energijų tikmės tarp asmenybės ir dvasinio pasaulio sutrikimo. Pažeidžiamumo jausmas. Norint tapti stipriu, apsisaugoti, žmogus turi savyje rasti tą savo pažydžiamumo Achilo kulną ir viską padaryti, kad išgydyti žaizdą giluminėme priežastinėme lygmenyje. Geriausia tai yra padaryti savarankiškai. Geriausia. Viską reikia, pradžio žmogus turi pats įdėti pastangas. O neskubėti, kad kitas kažkas pasakytų ir taip toliau. Pats žmogus turi spręsti. Bet jeigu pačiam neišeina, tada dedant pastangas galima uh, kreiptis pas, pas astrologą gerą, evoliucinį astrologą, pas gerą specialistą, e, kuris biški padeda, biški padeda atveria akis. Bet tas procesas bus nemalonus. Bus nemalonus. Žmogui iškyla patys negeriausi jausmai. Žmogus sako, manęs nemyli. Jis mane gailestingai sako, jis mane įžeidžia, Tai yra, koks yra sunkus darbas padėti va tiem žmonėm. Tai jeigu jis dirba su savim, tai gerai, bet jeigu jis nedirba su savim, nėra prasmės. Nes tu tapsi kaltas už, už viską, <laughs> kas yra jo gyvenime. Sakys, va jis mane suklaidino. Bet jeigu žmogus dirba su savim, deda pastangas, tada verta jam pasakyti, jis burbuliuos, o ką tik irgi viena moteris man atsiprašė, sako, kalbėjom tave kolektyviškai, <laughs> ten, žodžiu. Nusakau, pasakyti, rašy, ką kalbėjai, bet dar neparašė. Tai paskui galvoju, gal tegu nesako, tai įsižeis iš tikrųjų. <laughs> įžeis. Ai, tokie žaidimai, karminiai žaidimai. Tokie. Atsiprašė, gal jeigu Neverta atsiprašinėti, nes e, jeigu tu atsiprašai, tu turi pasakyti, kas vyko. Jeigu nesi pasiruošusi, tiesiog viduje atsiprašyk, pasikeisk. Nu, tiesiog nebūtinai išsakyti, nes matai, dabar galvoju, aš ką ten kalbėjau, kas ten kalbėjo, jau detektyvų noriu įsijimti. Supranti? O gal iš tikrųjų paskui trauks tave per tai. Taip, jautrius vietas yra. Taigi, patys jautriausi karminiai žmonės kokie mūsų yra? Tai mūsų tėvai, paskui brolis sesis, e, giminaičiai. Paskui, reiškia, yra draugai. Bet patys skaudžiausia yra dvasios broliai, dvasiniai ryšiai, su kuriuo iš. Tai yra pač, patys sunkiausi ryšiai dvasiniai. Nes jie seniausi yra. Jie senesni netgi už tėvų ryšiai su tėvais. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, eina to savęs pažinimo keliu, jis išsivaduoja, reiškia, iš giminės karmos, jis pradirba tas programas, jis vadoja iš tų visų programų, įeina į kolektyvus bendraminčių, kolektyvus, Į ten susitinka su tam tikra kategorija žmonių, su kuriais jis taip paprastai nesusitiktų. Ir tie žmonės yra jo praeitų gyvenimų skolininkai. Gal jis juos žudė, arba jie jį žudė. Ir dabar susitinka, kad jie turi nesiaiškinti. Ir ten kyla tokie pasipriešinimai. Irracionalūs jausmai, irracionalios emocijos, irracionalios halucinacijos. Reikia būti labai budriem su bendraminčiais, kurie eina savęs pažinimo keliu, tikruoju savęs pažinimu. Visai kita kategorija yra žmonių. Kai tik jūs neįsit savęs pažinimo keliu, jie dings iš jūsų horizontų. Tai yra karma. Taigi, iš esmės, reikia būtent atrastą priežastį ir ją pašalinti. Geriausia tai padaryti savarankiškai, bet jei neišeina, galima kreidys pas patyrusių specialistą, kuris padės pašalinti traumos priežastį. Taigi, ką mes turim žinoti, kad mūsų pažeidžiamumo šaknis yra praeitie. Praeitam gyvenime, arba vaikystėje, arba jaunystėje, arba dabar. Arba karmoje. Ir tai reikia tvarkyti. Tai jeigu kalbant apie apsaugą, savisaugą, vampirizmus, tos dalykus mes tą dalyką turime. Dabar yra tokie du dalykai, kuriuos mes turim žinoti, einant toliau šitą temą. Šitą temą klausimai, klausimų nėra. Daug mažai aišku, ne? Aš negalvau. Dabar du dalykai yra tokie. Ar, reiškia, saugumas. Ir apsauga. Čia saugumas tai būtų vidinė žmogaus tokia savybė, saugumo jausmas, saugumo būsena, vidinė būsena, tai yra saugumas, yra susijęta su žmogaus e, stabilia psichika. Es e, stipri, gera energetika. Tai, kas išeina, va, tarkime, čia mes matom žmogų, aurą. Tai žmogus, reiškia, jis, reiškia jo, spinduliavimas eina. Spinduliavimas, tolygus, aura tolygi. Reiškia, jo psichika tolygi yra. Ir energetika yra tvirta. Ir ten bet kokie negatyvas, tiesiog atlekia negatyvas, pup, pup, pup, kaip į sieną, pukšt ir lekia atgal pasintėję. Nu, atsimušė, puk, puk, puk. Tai yra toks žmogus stabilus, reiškia visam lygmenį. Tai yra jo fizinis kūnas, energetinis kūnas ir dvasinis kūnas, siela yra vientisume. Tai yra saugumas. Saugumas. Daugiau vidinė savoka. Ir apsauga. Apsauga tai yra kaip e, sukūrima apsauga. Mes ją sukūrėm, kūrėm apsaugą. E, apsauga tai skirtingai nuo saugumo, tai yra specialūs pratimai, metodai. E, reiškia, jie naudojami priklausomai nuo situacijos ir nuo agresijos ateinančios į mus pobūdžio, būdo, situacijos ir taip toliau. Tai yra kažkokie metodai. Va. Ir jeigu saugumas tai bus, būtų kaip šarvai žmogaus, jo, tarkim, tas aura, jo tas vientisumas, kaip šarvai, va, pritaris turi šarvus, tai apsauga būtų jos skydas, kardas, ten kažkoks dar durklas, arbaletas, ta prasme, jo, ginkluotė. Dabar dar ką reikia žinoti, kad e, jogai yra dvi kategorijos žmonių einančių dvasiniu keliu. Yra jogai ir magai. E, reiškia, jogai eina daugiau per vidų, jie stiprina, jo akcentas yra būtent tą vidinį saugumą, tą jie visur, tokį nu, būdą. Reiškia, vis, vis, visa apsauga eina iš jo, reiškia, vidinio saugumo jausmo, jo gebėjimo išlaikyti bet kokį trikdį harmonijai. Prantat, tai yra širdinis jėgos, jogas. Ir jogos kidas yra jo žvilgsnis. Viskas, daugiau jokio ginklo jis neturi jo, jo žvilgsnis ir jos kylis. Jis žiūri <laughs> ir viskas rimsta. Pasižiūrėjo, nurimo. Jo aura, reiškia, žmonės patekia jo aura, jie, jiems dinksta bet kokia agresija. Va, jogas yra toks. Jogas. O magas yra tas, kuris naudoja stichijas, naudoja vyriausius metodus, formulės, mantras, Tai dabar suprantat, e, kas lečia žmogaus gebėjimą apsisaugoti ir saugumą, tai yra, kad, e, reiškia, jo šarvai yra, kokie tavo šarvai, tai tavo vidinis susispinduliavimas, tai kas yra, tarkim, tai, ką duoda, kaip sakant, darbas su savim. Darbas su savim, tai yra maldos, tai yra savęs pažinimas ir taip toliau, reiškia, mes mokinamės reaguoti, mes išmokstam, e, reiškia, į pasaulį žiūrėti per tikėjimą Ir, e, reiškia, ir atlaikom tos gyvenimo kažkokius tai įvykius, taip e, sakant, ramiai harmoningai, tai joginis būdas, jogos būdas. Ir magiškas, tai yra magiškas, kai žmogus naudoja kažkokius išorinius, išorinės priemonės, jis bando irgi kaip ir savotiškai imituoja tą jogą, bet viduj, reiškia, jis tiesiog daugiau, kaip sakant, žmogus bando apsiginti, bando kažkaip iš oro iškauptą energiją. Tam, kad tą harmoniją savyje palaikyti, tuos instrumentus. Apie tai, ką mes esam kalbėję, kaip, tarkim, įsivaizduojat kažką, vizualizacijos, kažkokie metodai, kažkokie, nu, vat, spinduliavimai, visokios ten tos mantros, jantros, garsai, Ten arkangelą priekį, arkangelą iš nugaros, arkangelą iš dešinės, arkangelą iš, iš, iš viršaus, arkangelai, visokie vizualizacijos, ugnies, ratai, žiedai, ten visokie kristalai, reiškia, visokie ten kardai vizualizuojami yra, vienu žodžiu, čia yra magiški. Magiški metodai, priemonės, technikos. Va. Agnijoga, pas mane čia yra citata iš Agnijogos. jogos. Admijoga akcentą duoda joginiams, vienu žodžiu, metodams, kad e, šiaip žmogus turėtų stengtis visgi tos, e, kad ir va, tos šautinius, sakykime, magiškus metodus naudodamas, e, vizualizacijas ir taip toliau, ant jų akcentų nedėti, jis turėtų visgi dėti vidinį akcentą, nes Tačiau tie, kurie imituos iš karto joginį, jie bus suvalgyti. bus suvalgyti. Paprastai jie sunaikinami yra. Ir tie pseudomokymės, e, kurie atmeta maginius metodus, nu, šiaip apsaugas kažkokias, e, atmeta praktiškai tai yra apgavikai. Kad žmogus nebūtų, sakykime, savo įsivystimo kažkame etape, kol nėra susivokęs arba išvystęs savo vidinio potencialo, reiškia, vidinio potencialo lygiai yra vairūs. Nu, pavyzdžiui, um, Vaikas e, saugiai auga ten iki mokyklos, tarkim, iki metų šeimoje. Jis yra lepinamas, saugiai jaučiasi. Saugiai jaučiasi, taip. Tačiau mokyklą nuėjo, jis nemoka bendrauti, jis nemoka komunikuoti, jis nežino, jis tampa labai pažeidžiamas, jis, jis, jis kaip tik nuo santykių turmuotis pradeda. Tai čia irgi va, tas pats. Religijos kai kurios irgi veikia kaip šiltnami, žmonės ateina tas religijas, jie prisiglaudžia ten ir jie nesivysto niekaip, jie jaučiasi tiesiog saugiai, teisūs jaučiasi. Ir tokiu būdu jie neauga. Tačiau iš, už, jiems tai reikia išeiti už, re, už tos religijos ribų, jie tampa pažeidžiami, jie nesugeba gyventi. Tai va. Todėl paprastai mes toliau kalbėsim apie, reiškia, saugumo jausmo ir apsaugos metodų derinimą. Ir kaip sakant, nevaidinsim, kad mums to nereikia. Tarkim, e, įvairūs metodai apsivalymo. Pavyzdžiui, mes ateiname kažkokią vietą nuolat, pavyzdžiui, jeigu mes bendraujam su energetiniu vampyru kažkur, arba, pavyzdžiui, kolektyvas energetinis vampyras, arba vieta kažkokia nešvari. Mes einam, reiškia, mes kažkokį kažką darom, vyksta užsiteršimas tam tikras, mes jaučiamės blogai. Ir gerai, jeigu žmogui užtenka atsisėsti, pasimelsti ir jis susitvarko. O gal reikia kažką padaryti, o gal reikia kaip tik pasiruošti, reiškia, kad einantis vietos kažkokią apsaugą užsidėti. Taip? E, reiškia, vizualizaciją kažkokią atlikti, specialią praktiką. Ir tada tu labiau išlaikysi tą pusiausvę. Todėl šviesos kariai, jie turi šarvus, tačiau turi ir kardus, ir skydus, ir arbaletus. Tam tikrame etape. Tai Taigi. turint tikrą saugumo jausmą, atkrenta bet koks poreikis demonstruotis ar perdėtai naudotis įvairiais apsaugos priemonės įpratimus. Čia labai fainas toks sakinys yra. E, vat, e, vat, galbūt aš kažką turiu, o dabar tai nieko neturiu. Bet būna, kad kaž, kažkokią akmenį turiu savo ypatingą, kuris man duoda tą apsaugą. Tačiau aš jo niekad nerodau, nu kaip, va kokia pas man yra apsaugos kažkokie karoliai, kažkokie ten tokie amuletai ir taip toliau. Suprantat? Kas iš to reiškia? Kad ten viduje tuštuma, kad ten viduje reiškia sutrikęs, pasimetęs reiškia kažkoks tai magas. Pilnas baimės. Apsaugos metodų ir būdų žinojimas ir naudojimas be stabilaus saugumo jausmo geriausio atveju mums duos laikiną efektą. Tai įspūdį žmogus padaro kažkokį išorinį. Tačiau vien tik saugumo jausmo paprastai neužtenka. Saugumas tai šarvai, o apsaugos metodai tai ginklai ir skydai. Ir tai padeda mums būti lankstesniais, išmaningesniais, būtent gyvenant e, dabartiniai tokiam aplinkoje, dabartiniai. Dabartiniai. Kur įvairių energijų yra, įvairių situacijų, netikėtų, gyvenimas didžiuliam ritme eina. Įvairios kritinės situacijos. Ir žmogus e, vat, vien tik ant savo vidinio saugumo dėdamas, tai yra, reiškia, ant to vidinio stabilumo, ant dvasiškumo dėdamas, be jokių priemonių, jis gali paslysti labai stipriai ir, ir jis nėra lankstus. Tačiau jeigu aš žinau įvairius metodus, kaip apsivalyti, apsaugoti arba harmonizuotis ir taip toliau, reaguoti, elgtis, aš esu daug lankstesnis. bendras saugumo jausmas tai yra priskiriamas jogams, o apsisaugojimo metodai yra magų sfera, apie ką kalbėjom. E, bet koks e, metodas ar apsaugos pratimas mums yra kaip pagalba padedanti apsaugoti nuo negatyvių poveikių psichologinėme, psichoenergetinėme ir dvasinėme lygyje. Tačiau jis padeda tik tuo atveju, jeigu yra sustiprintas vidinio saugumo jausmas tai yra vidinės žmogaus jėgos. Apie tai kalbėjom irgi. Tai reiškia, jeigu toks žmogus turi apsauginį lauką, mes matom čia, tas kraštas, yra apsauginis laukas žmogaus ir, ir yra specialios maldos, mantros, kur tą apsauginį lauką žmogus kūrė. Yra kūriamas kaip apsauginis laukas, kaip filtras, kur jokios tam tikros energijos nenueis iki centro. Suprantat, energija tiesiog ji, tai yra ištariamas formulės tam tikros, kur vat, kažkokios tai programos tiesiog, nu yra, mes irgi turim maldelę, ne, tam tikrą kaip maldelė tokia, kur prieš atsidarant kompiuterį įsijungiant yra sakoma Tai yra e, tiesiog sukūriamas apsauginis filtras, laukas, kur, e, reiškia, tos vibracijos nedaina iki mūsų. Jos tiesiog yra išvalomos. Ir žmogus, reiškia, adekvačiai tada mato tai, kas ateina šią pramonę. Taip, apsauginis laukas, ir tvirta aura, tai reiškia jo spinduliavimas yra nu, nuoseklus, harmoningas. Tai mes galim jausti, jeigu, pavyzdžiui, rytais mes atliekam meditaciją harmoningą, teisingą praktiką, tai yra mes jaučiam, kad turėtum iš mūsų aura tampa tokia vientisė. Žmogus jaučiasi, kad turėtum šviesos prisipildus, vidinės šviesos ir jūs paskui visos dienos bėgi galite jausti, kad ta, ta šviesa silpsta, silpsta ir galų gale vakare jaučiatės visiškai pavargę ir netgi kažkokius neigiamas emocijas į galvą ateit pradeda. O kur yra tvirta aura, jūs jaučiatės taip tvirtai, jūs žiūrite objektyviai, pažiūrėjau, kažkas pradeda draskytis ten. Tu ramiai žiūri, ten. nu, nusiramink, nu ką, ir tas jūsų žodis tokia jėga, ops, tas žmogus, o, nusiraminimui. Arba užtenka tik į patalpą įeiti tokiam žmogui, jau viskas rimsta. Vien to žmogaus buvimas, reiškia, aplinka veikia. Bet e, tai turi irgi ribos, yra tam tikras. Žmogus tą išnaudoja, vakarais gali būti labiau pažeidžiamas, taip? Ir E, tvirtą aurą, kuri atspindi energetinius smūgius kaip siena teniso kamuliukų. Jei žmogaus aura yra maža, silpna, tai visi apsaugos pratimai atrodys kaip neįtikinamas blefas, spektaklis. Visokie rūbai, atributai, amuletai, e, kažkokie ten mantros, jantros, tos mudros. Visa tai tik žaidimas. Taigi, vidinė harmonija. Tai yra būtent tai, į ką mes turim dėti akcentą, tai kad mes turim e, mokintis jausti pastoviai vidinę harmoniją. Ir paprastai žmogus e, sudėtas yra iš fizinio kūno, yra fizinis kūnas, yra jo energetinis kūnas ir yra dvasinis kūnas. Jo reiškia dvasinis kūnas. Tai yra dvasinis energijos impulsas. Ir harmonija yra kaip fizinis kūnas, e, subtilusis energetinis kūnas ir dvasinis kūnas yra pusiausvėra. Jie dirba sinchroniškai. O dabar, jeigu fizinis kūnas turi vienus poreikius, energetinis kūnas turi kitus poreikius, dvasinis kūnas kitus poreikius. Tai reiškia, žmogus viduje įsidalinęs. Jis yra pažeistas. Jis viduje savyje abejoja savimi. Jis nepasitikė savimi. Jis neturi savim pasitikėjimo. Jis netiki savim. Pas, jis yra iš, iš, išardytas. Ir čia jokios, o toks žmogus, sakykime, jis gali išoriškai maldą sakyti, ir mantrą sakyti, ir apsaugas dėti. Visą tai nesuveikia. Arba suveikia labai trumpai. O todėl bet kokia dvasinė tradicija visada apima fizinio kūno priežiūrą, turi būti sveikas, tvirtas, tai. energetinio kūno ir dvasinio kūno priežiūra. Ir jie turi būti sutvarkyti, jie turi būti viena krypčiai. Ir konfliktas, tai yra vidiniai konfliktai. Jei kūnai yra išderinti, tarp jų yra konfliktas, pavyzdžiui, žemiška dalis siekia vieno, subtilioji dalis kito, kažkokia apsauga bus nulinė, tai reiškia žmogus bus manipuliuojamas, jis bus pažeidžiamas, jis bus paveikiamas. Vidinis konfliktas. An kiek mes esam konfliktiški užduokim klausimą. Kaip mes reaguojam? Kokiu reakcijų mumise daugiau dienos bėgiai? Kokios reakcijos? Negatyvios, destruktyvios, savęs, gyvenimo atžvilgių. Kokios reakcijos? Tas rusiškas yra hočica į koleca. Į hočica į koleca. O toks gyvenimo būdas netinkamas yra. Turi būti viskas sujungta, viskas viena kryptiškai. Kiek įmanoma. Žmogus turi siekti vientisumo ir nesusipriešinimo savyje. Jis turi aiškumas, jo, nu, jo yra kas yra, jo norai, jis aiškiai žino, ko jis nori, jis aiškiai žino savo poreikius jis aiškiai žino savo siekius, jis aiškiai žino savo idealus. Taip, jis į tą klausimą atsako, jis žino, ko jis nori. Jis žino, kokie poreikiai jo yra. Jis žino, kokie siekiai, jis žino, kokie jo idealai. Norai apatinės čakros, poreikiai jau saulės rezginio, antroji čakra, nu poreikiai iš visų čakrų gali, bet tai yra tankesnis. Siekiai jau yra šiek tiek daugiau, tai yra brandų, tai reiškia siekis turi brandus žmogus. Per sie, siekį perveda žmogų per malon, nemalonumą, per malonumą, jis tiesiog, pavyzdžiui, kokią praktiką atlieka, jis, jis žino, dėl ko aš tą praktiką atlieku, jis siekį turi, jis žino, dėl ko aš tą darau, o dėl to ir dėl to. Tačiau dar aukštesnis yra idealai. Ir galų gale visą tai formuoja žmogaus vertybės. Kokios mūsų yra vertybės? Ar kokios vertybės pas mus gyvenime vyrauja? Aš kūnas vertybė išgyventi, išgyventi, išgyventi. Pinigų, pinigų, pinigų, darbo nėra, darbo nėra. Prekės, prekės, pirk, parduoti. Ar šitos vertybės? Ir aš kūnas ar aš jaučiantis e, ten santykiai, e, ar aš mąstantis siekiai, kai žmogus vysto save, vysto aukštesnę energiją. Ar idealai yra siela? Ir kasgi suklyjuoja visą tą žmogų, padaro vientisą. Yra vienas toks žodis, gal kas gali pasakyti. kažkas suklyjuoja, vienti, veda tiesiogiai į vientisumą. Yra toks žodis kaip tikėjimas. Evaldas norės sakyti, ne? Tikėjimas. pasitikėjimas savimi. Šiuo atveju mes tikėjimą padalinsim šitai mūsų temai tikėjimas tikėjimas yra tikėjimas Ir tikėjimas šiuo atveju bus savimi. Ir tikėjimas kurėjo arba dievų. Yra žmonės, kurie savim tiki, savim pasitikė. Tačiau ir kitais nepasitikė nieko netiki, bet savim tiki. Vien tik savim. Ir jie bus stipresni. Už tą, kuris tiki Dievu, bet savim net, net nepasitikė. Iš pirmo žvilgsnio. Yra žmonės, kurie labai O tokie tikintys yra ir labai e, dvasiški yra, atrodo, bet e, situacijoje jie visiškai savim nepasitikintis yra. Ir jie visada praloš gyvenimą. Jie, jie bus talžomi, blaškomi, apgaudinėjami ir taip toliau. O, o rate, kurie savim pasitikė, tik jisai šio netikiu, aš Dievu netikiu, nieko. Jie tiki. Jie nesąmonę daro kokią, jie tiki, jie yra įsitikinę savo teisumu. Net ir nesąmonę darydami, net ir at, kažkokia, at, kas gali pakengti. Pavyzdžiui, šiaip tai, at, kas at, laimi at, kažkur at, gyvenime, ne materialiam pasaulyje Man tai yra pasaulyje nuolatinė kova vyksta, jeigu mes įsikūnijom ir bandom ne, m, išvengti konfliktų, tai yra absurdas, taip nebus. Čia vyksta nuolatinė kova. Tai kad tankiausias pasaulis yra šitas. Ir čia pasakyti, kad visi bus vieni, čia konfliktų ne, negali būti, čia bus konfliktų, tai kad praktiškai visi čia yra kūnuose, fiziniam lygmenį konfliktai nuolat vyksta. Tas, kuris tiki savim, jis bus e, stipresnis už tą, kuris netiki savim, tačiau tiki Dievu šitam pasauliu. Bhagavad Gita, kas kaip Bhagavad Gita, ten e, Arjuna Krišnai išaiškino, sako, važiuoja kokie argumentai, kad to nedaryti, va taip reikia elgtis ir toliau. Į Krišną įžiūri, žiūri ir sako, Ardžiūna, tu kalbi labai protingai, tačiau neramus esi. Tu netiki to žodžius, tu netiki. Tai reiškia, tu neteisus. Ahem. <clears throat> Va, ta, tas žmogus, sakykime, kuris e, tiki savimi, savo veiksmu, jis jaučiasi teisus, teisingas, jo aura bus stipresnė, jo poveikis bus stipresnis ir apsaugoj, ir puolime, jeigu jis puola kažką, atakuoja konfliktą. Todėl menas konfliktuoti labai svarbi tema ir reikėtų jai atskirą temą atskirti. Meną konfliktuoti, kaip teisingai konfliktuoti. Nepažeidžiant e, Dievo nu, principų, Dievo valios, meilės neišduodant. Aišku, tas žmogus e, laikinai džiaugiasi savo teisumu, jis įsuka karmos dėsnį ir karma, karma jį pasitiks, tačiau dabar jis laimi. Jūs dabar laimė. Viskas va dabar rinkimai vyksta, viskas bus daroma, kad ten atsisėstų tas, kas ten turi atsisėsti. Ir tie, kurie netiki į Dievą, jie šiuo atveju efektyvesni yra negu tie, kurie tiki aukštesniais principais, nes jie negalės nesažininkai elgtis. Suprantat, koks gaunasi šitame pasaulio paradoksas? Tačiau tie, kurie elgesi, tarkim, per kitų galvas, siekia postų ir taip toliau, jie prieis lepto, lepto gautą karmą, apsisuks. Ant kiek tai svarbus dabar momentas mūsų tautai šiaip. Labai svarbus momentas. Čia mėgoti jau tikrai neišėjau. Reikia labai aiškiai būti pasirinkus. Va. Tačiau mes tikras, sakykime, tikėjimas, tai yra, kai žmogus tiki savimi kaip Dievo dalelė, kaip e, tiki savimi, bet tuo pat metu tiki ir kurėjo valia, jo meilė. Jis tiki evoliuciją, kad e, net, pavyzdžiui, vat, kažkokie procesai galbūt jam dabar nepatinka, bet jis supranta, kad taip turi būti, nes jis viską padarė. Jis viską padarė. Ar aš padariau viską? Aš padariau viską. Meilės neišdaviau, svarbiausia. Taip. Būtent tai duoda jėgą, pačią stipriausią jėgą. Mm, reiškia tikėjimas savimi, pasitikėjimas savim, tikėjimas Dievu ir tai mes turim suderinti savo tikėjimą savim ir tikėjimą kuriejų. Ir tai iš karto duoda energiją, tai duoda jėgą, sustiprina žmogaus psichiką ir energetiką ir aurą. Tai ta jėga, tikėjimas toks, padeda žmogui išlikti ištikimam tiesai. Net jeigu, tarkim, griūna viskas žmogiška. Griūna, reiškia, jo sveikata, griūna santykiai, griūna tai, ką jis kūrė, jis visą tai supranta kaip ciklą jis išlieka ištikimas tiesas. Meilės niekada neišduos. Tai yra tvirtybė, tai yra tvirtas žmogus. Šitas fizinis pasaulis, jis pasmerktas suirti. Tačiau tuo pat metu jis ir kūriamas ir nuolat. Yra žmogaus valia, tačiau yra kolektyvo valia. O virš kolektyvo valios yra aukščiausiai valia, kuri mato visai kitą vaizdą, negu kaip žmogus gali pažinti Dievo valią. Ir jis kaip asmuo, sakykime, dalyvauja tame procese. Tiesė tavo valia. Kai žmogus rame dušė, eina atlieka tus darbus, kurias turi atlikti. Pagal savo paskirtį, prigimtį. Nes jis tiki savim. Aš esu tas, kuris e, derinasi prie aukščiausių principų. Tai yra tikiu. Tikėjimas tai yra tokia jėga, kuri duoda energiją. Jau kam trūksta energijos, reiškia trūksta tikėjimo. Nes, pavyzdžiui, vat, uh, į mišką ateina žmogus, jis nori energijos iš miško gauti, bet jis netiki tuo. Tai bus minimalus kažkoks įstatymas, bet jeigu jis žino, kaip viskas veikia, jis tiki, jis patiria visą tai, tam pažinojimu, jis pasipildo to. Jeigu žmogus melžiasi ir jis e, tiki į maldos galę, tai malda veiks vienaip, bet jeigu, jeigu jis netiki, tai ta malda yra kokia automatinė, mechaninė, negyva malda. Čia yra tikėjimas kaip ir gyvas tikėjimas. Ir negyvas tikėjimas. Gyvas tikėjimas tai yra um, gyvybė. Tai yra energija, tai yra jėga, tai yra galia, tai yra kūrybinė galia. Pirmiausia, dvasinė. Šiandien irgi teko tokia pokalbis toks buvo Vat žmonėse, vat kai, nu, vat. Reiškia, visi, e, vat toks, vat yra žmonės, kurie galvoja, kad, vat, jie, jam ateina vienas pasiūlymas geras. Vat, ir jis sako, nu, ne, dabar nepatogu, dabar nelaikas, dabar ten tas anas. Nu tai gerai, praėjo vienas. Dabar antras pasiūlymas, tai čia darbo pasiūlymas. Ir vėl reiškia pasiteisinimai, kad vėl ne, vėl tas anas, vėl ten tas anas, kaip ir sutinkam, jau galbūt gėda, žinai, prieš mane galbūt. Pasiteisinimą vieni. Ir aš taip išėjau, man viduje, ten pas mane, sakau, žinau, kad e, tie jau du pasiūlymai buvo. <laughs> Jam žinai nebus, sakau. Jeigu tu galvoji, kad tau be jokių kliučių kažkas gero ateis į gyvenimą, tu esi iliuzija, taip nebūna. Tik tai pastus tu gali kažkokius patekti, kur be jokių kliučių, be jokių išbandymų. Visada, jeigu mes norim iš vieno lygio pakilti į kitą, visada reikia perėti per kliūtis. Būna, e, pabando, ar tikrai tu nori to. Net ir materialiniam lygmenį, geresnį materialinį gerbūvį pakylant. Būna išbandymai ar į geresnį darbą, ar į geresnę vietą gyventi, jeigu žmogus, nu, pavyzdžiui, pakeisti nori. Jeigu menkučiai kažkokie tokie, vat, ateina pasiūlymas, taip, ir jis iš karto, oi ne, nepatogu, ir laukia to idealaus pasiūlymo, kada čia be jokių kliučių, tas karvelis išžioja, ba, įkrito be jokių nieko, tik sukramtyti reikia ir nuryti. Tai yra iliuzija. Taigi, tikėjimas savimi, savo jėgomis, savo ateitimi. Ir tikėjimas Dievu. Yra ta malda, kur sakoma, e, antropoito sofo malda, kur pabaigos sakoma, padėk man, kaip ten kas galite pasakyti, padėk man priimti, ką galiu. Kaip? Ne, ne, ne, antropoito sofo. Truputį Josafą maldau. Padėk man priimti. Ko negaliu nepakeisti. Tai yra suderinamas tikėjimas savim. Aš, man sunkiai, aš neprisimenu, kaip kalbu paskaitas. Reiškia, tai yra suderinamas su dvi tikėjimus, savim tikėjimu ir Dievu, nes kažkuriame etape žmogus, kuris tiki savimis, prieis prie to, kad ne, ne viską jis kontroliuoja. Jis pasmertas žlugimui kažkuriam etapė. Jis yra pasmertas, jis gali sukurti labai sunkia karma. Tai va, todėl suderinti tikėjimą, sakykime, savimi ir Dievu yra tai, kad tu darai su Dievu, Dievo palaiminimu, tačiau tuo pat metu e, tu tiki savim ir tu nepažeidė meilės, tų trijų kosminių principų. Meilės, harmonija, savyje. Tai yra vientisumas. Tvarka ir valia. Ir evoliucija, tai yra nepasirišimas. Trys kosminiai principai. Jie daro žmogų absoliučiai apsaugotų. Absoliučiai apsaugotų. Vientis. Mm. Ehm, kaip pas vaišnavus yra sakoma, autoritetai sako, jų, kad e, žmogus ir yra tikėjimas. Tavo būtis ir yra tavo tikėjimas. Kokia tavo būtis? Toks tavo ir tikėjimas. Labai teisingi žodžiai. Aš noriu paskaityti biškelį apie tikėjimą iš antro kodėl Sofijos. Tas, kuris tiki, yra neįveikiamas. Tas, kuris tiki, nebijo mirties, nes tikėjime jos nėra. Tas, kuris tiki, nebejoja, nes jam yra aišku. Tas, kuris tiki, nemeluoja ir nesinaudoja kitais, nes juos gerbė. Tas, kuris tiki, pažįsta tai, kuo tiki. Va. Aklas tikėjimas yra nepažįsta žmogus to, kad tiki. Jis yra silpnas. Va tai va tas tikėjimas, aklas daro žmogų silpną, pažeidžiamą. Tačiau tikras tikėjimas, tu pažįsti tą, kuo tiki, ką tiki. Tai reiškia energiją gauna. Todėl toks žmogus gyvena tikėjimo tiesoje. Tas, kuris tiki, saugo harmoniją. Todėl yra meilė. Tas, kuris tiki, pasitiki tuo, iš kurio viskas prasidėjo ir kuriame viskas baigsis todėl yra nuolatinėje evoliucijoje. Tas, kuris tiki, gyvena amžinai. Tai va savotiškai tikėjimas, jis kažkuria prasme, va, tarkim, savimi ir kuriejų, jis tampa vieni. Kažkuriame etape tai tampa vienas tikėjimas. Pradžioje, va, mūsų atveju, tarkim, kas lečia apsaugos toj temai, tai Pakol mes, pas mus to tikėjimo nėra didelio, mes esam tarpiniam tam lygmenį, tai mes e, praktikuojam vidinę harmoniją, bet mes išoriškai įmam priemonės, kurios mums padeda tą harmoniją išlaikyti. Nes be tų priemonių mes negalim to dar išlaikyti. Vien dėl to, dėl tas priemonės naudoja. Tačiau kai žmogus tampa pilnutinis, tų priemonių mažiau, mažiau, mažiau, mažiau reikia tampa tada vientisas. Tas vadinamas pašventimų kelias ir yra tas pašventimų kelias. Žmogus auga, bręsta, bet mūsų etape reikia išmokti save apvalyti, harmonizuoti, sukurti aplinką harmoningą, apsaugoti. Tam naudojam mes kristalus naudojam, maldas naudojam, mantras naudojam, praktikas naudojam meditacijas naudojam, vizualizacijas naudojam. Ką dar naudojam? Yra amuletai, talismanai. Bet jų visų paskirtis yra ne žaidimai kažkokie, bet tam, kad padėtų vidinę harmoniją ir taiką širdėje išlaikyti. Nes tai iškart veikia mūsų energetiką tai iškart veikia mūsų aplinką. Tai vat. Čia dar iš antraputės Sofijos Citata, tikėjimas turi būti išgyventas ir alcheminėje ugnyje apvalytas. Kitur sakoma, kad tikėjimas turi būti iškentėtas. Tai yra, kai mes nusirengiam vienus kūnus, išsiauginam kitus, ir vėl jas nusirengiam, tai yra skausmingi procesai žalingi įpročiai irgi yra įpročiai, jos nusimant, tai bus operacija, bus skausmas iškentėtas. Išmintis auga iš, iškentėta. Taigi pradėjom nuo karminio pažeidžiamumo, įvairių traumų vaikystėje patyrimo, e, tai, kas mus veikia dabar, tai, kas mus e, kelia problemas, tai, kas, sakykime, daro mus pažeidžiamus arba verčia mus e, atakuoti kitus, matyti trūkumus kituose ir taip toliau. Visą tai yra tam tikri dalykai. Tai va, pradžioje mes turim atrasti savyje e, tas vietas, žaizdas, tas būtent tai, kas yra jo, išsigydyti. Pradžioje patiem bandyti, o paskui, jeigu matom, kad neišeina, reikia pas tuos, kurie jau yra, turi patirties ir gali mums padėti. Taip, Po to mes einam toliau, reiškia, mes turim suprasti, kad tas e, vientisumas žmogaus, sakykime, tarp jo fizinio kūno, tarp jo e, energetinio kūno, tarp jo dvasinio sielos kūno turi būti vientisas. Tai reiškia, kad žmogus turi aiškiai suprasti savo norus, savo poreikius, savo siekius ir savo idealus. Tai reiškia, kad jo fizinio kūno poreikiai, jo energetinio kūno poreikiai ir sielos poreikiai turi būti vientisi ir taip toliau. Taip, toliau einam. Tai reiškia, kad e, žmogus pradinėse etapuose, pakol dar pas jį jaučiasi, e, yra pas jį jausmas atsietumo, jo nėra dar tokia branda, kad jis save laiko kaip Dievo vaiku, nu, tikrai to žodžio prasme tai yra neįsikalbėtas dar. E, yra naudoja įvairiausias metodus, kad tą harmoniją išlaikyti. Tai yra, jis, jis pirmiausia saugo meilę savo širdyje, augina ją malda, įvairiom praktikom, žinojimu. Ir naudoja įvairiausias priemonės, kad ta meilė savo širdie, harmonija, žinojimą išsaugoti. Tai yra, jis apsirengia šarvus, tai savo dvasinę taip, energiją ir naudoja priemonės kaip ginklus kažkokius, apsaugą. Gin, ginklas yra ginti. Tai, kad turi apginti savyje ir kitose. Tuose tuos, kas nuo jo priklauso. Ir tada mes turim aiškiai suprasti, kad e, turi būti suderintas tikėjimas savimi ir tikėjimas Dievu. Jeigu žmogus tiki Dievu, bet jis netiki savim, jis ir bus labai pažeidžiamas, jis nieko negalės padaryti gyvenime. Tai paprasčiausiai bus e, teoretikas, kuris praktiškai negali pritaikyti tų, tų Yra nu, fanatizmas kažkoks tai, taip. Kitas kraštutinumas yra, kai žmogus savim pasitikė, bet jis netiki kažkokiais aukštesniais tikslais. Jis neturi jokios prasmės, kad remtis principas aukštesnis dorovė kažkokia. Jis siekia savo tikslų, jis lipa per kitų galvas, jis gauna rezultatą. Jis atakuoja, jis nugali, jis pirmauja. Tokia siela ruošiasi susitikti su savo karminim priežastim. Mes tą suprantam. Todėl Mes savo veiksmus, savo mąstymą, savo kalbą, savo elgesį derinam su visatos principais, su tikėjimu į Dievą, su tikėjimu į kosminę meilę, harmoniją, kosminę tiesą ir valią ir kosminę evoliuciją. Taip? Ir tai po truputį veda mus į visišką harmoniją, apsaugą, tobulėjimą. Tai reiškia, bręsta mūsų siela atlaikydamas tas negandas, puolimus kažkokius tai, apsiginimas, kartais ir brandesnė siela į, kaip mes kalbėjom, jau atsakomybę neša už jaunesnės sielas, jau reiškia, jis nebegali vien tik apie save galvoti, įlindęs kažkur, pasislėpęs, medituoja. Ir to Lietuvoje, kas čia bevyktų, žinai, jam jau nelečia. Jis čia medituoja, nieko panašaus. Tu būsi atsakingas už tai, kad tu nedalyvauji. Nes tu čia gimiai, jeigu tu esi toks brandus, turi dalyvauti aktyviai. Turi padaryti pasirinkimą. Tai, tai va, tokiu būdu mes augam. Tada mes gaunam energiją, tada gaunam visą apsaugą. Ir tikėjimas yra energija. Energija, visų lygių energija. Jeigu žmogus netiki, jis nieko negauna.